bon, ni hau animaleko lotza dut eta bellura, pandemia horrekin. Eta jo egia erteko ez dugu, uh, ez dute anitz deitzene, uh, sentireta joiteko ez dute gu emeia noski. E mm -hmm. Depanazak itento, afen bizpairu eguna imaginean, eta jo ez gehiago etxen gira babesten ez denak. Mm -hmm. Urgentziazko depanazak, uh, urberua falta dela edo gisa hortako zerbait? Hori bera, horiek itentxu, eta jo esantierak denak, denak utzire utxio bazterratu. Eta depana jentzat, eh, behar den guzia? Mementoko ba, mena fitesko uh, eh, zaila, zailo izenen da. Belurtian iz, eta dio lana ingatik ageriko, bo ez da denentzat ez berdin izanen, eh? Berizasko hieraik zailo izanen da, ez dakit nola inen dugun. Na, uh, na, ni hau ez dut eh, emia hundik berriz eh, hasteko, memento untan.